attentu pri dormigai piloloi. Citiu temo ne estas nova, sed plu tre actuala, cae ciu persono devas occupigi pri gi. Prescao ciu homo havas almeno unu familianon au amicon, ciu ofte englutas pilolon por dormi. Maldormado cae misdormado farigis ia spezza silenta epidemio en la mondo. Cai tivi piloloi proponas tuian, shaine al logan solvon, contra la peniga sen dorma restado cun simem, sen la eblezzo plongi en la riposigan ron ronadon. Cai longe resti cun simem estas el tenebla nur ciam ni estas bona companio por nimem, mem, ciu ne? Tamen, sciencistoi pli cae pli ofte el trovas che tiui comfortigai piloloi estas facte trompa solvo. Ili estas dangerai, cae povas damagi la cerbon en maniero pli severa ol la maldormado mem. Ien kial ni revenas al tiu afero. Jus publicigita studajo en faca revuo en Californio, Usono, analisis dum decquin quin iaroi pli ol tri mil plen crescain pacientoin, inter cioi multae cutimis engluti la menciitain piloloin tre ofte. Inter la drogoi trovigis zolpiden, melatonino, derivagioi de diazepam, antihistaminae substantioi. Dum la passado de iaroi, oni controlis la oftetson de la englutado, ilian efficetson quio dormigai drogoi, cae aspectoena de la dormado mem. Lau longe de la iaroi, la patientoi quivi ravigis al si simptomoen de demenzo, trovigis pli multe inter tiui ciui cutimis engluti dormigiloin. Fakte, la risco montrigis triobla. Confirmigis de nove malnova indico de medicinistoi, che tro ofta usado de tiei medicamentoi damagias la cogno capablon laulonge de la tempo. Estas multae missae efficoi de tiai medicamentoi. La pleconata estas la chemia dependo. Nome, post iom da tempo, da ofta englutado, la paciento iam ne successas endormigi sen la medicamento, crom se li pli cae pli grandigas la dosoin. Aliai riscoi estas accidentoi pro falloi causatae de mal alta sang premo, ciam oni volas el litigi pro tro longa efico de la drogo. Ancao episodoi de somnambulismo, perdo de memoro, cae concentrigio, ec halucinoi povas ocasi. Multe personoi gracijas au male perdas la appetiton. Compreneble, engluti tia in medicamento in cunne cun alcoholajoi mult obligas la dangeroin. La granda dilemo relate al tio i medicamento i la facto che anca malbona dormado malbon faras alla cerbo. Se homo constante dormas tro mal multe au malbon qualite, tiam ancao tio malbon faras al lia cogno capablo, cae aliae cerbae funccioi. Cion do fari? Tio signifas che existas casoi ciam oni besonas medicamentoin. Tiam, curacisto devas tre prudente prescribi ilin en speciala cae zorgo plena maniero, kiel plei criterie. Crome, existas diversa in contra o misdormado, sen drogui. Oni nomas tion higieno de dormado. Temas pri iom radicala shangio en la vivstilo, stilo, tiel che oni sin zorge preparas por tiu grava biologia fenomeno la dormado. Eblas do solvi la problemon sen remiagioi, sed tio postulas attenton prisimem, zorgadon prisimem. Ne estas tiel facile, kiel simple engluti pilolon.